dok vjernik mora suditi po Kur'anu i sunnetu ne smije im ništa pretpostaviti niti pridodati znači poistovjetiti a u druge zakone ne smije vjerovati znači mora kupru prema njima činiti ne smije u vjerovati niti im se za sud obraćati malo ostavite pisanje i se objasni kada je u pitanju sud po Allahovom Đelešanom zakonu Allah je to učinio obavezom i zabranio je da se od bilo kojeg drugog uzima zakon jer se tada Allahu pripisuje drug niko nema pravo robovima naređivati niti zabranjivati suprotno Allahovoj odredbi niko od robova nego svako treba da se pokori tom zakonu to je ono što je Allah Želešanu naredio i što proističe iz samog tevhida nije u pitanju samo suđenje vlad, vlasti i vladara svojim podčinjenim nego ovdje čovjek može izaći iz vjere i kad mimo tog zakona vladarovog zadovolji se da mu sude običaj adeti da mu sude velikani njegovog plemena velika, eh, veliki njegovi ahbabi pa čak da mu sveštenici sude i donesu zakon kakav nije Allah Đelešanu mu propisao pa čak i da mu njegova duša presudi kaže Allah Đelešanu nisi li vidio onoga koji je strast tvoju za Boga svoga uzeo strast svoju za Boga svoga uzeo kako? tako što je se pokorava mimo Allaha tabaraka wa ta'ala i ova stvar je vrlo bitna i jako je opasna jer ljudi misle ako ako su se već naučili hakimije sudstvo i znaju njeno mjesto u islamu da je u pitanju samo odnos između vladara i počinjeni njemu a stvar je mnogo šira ne samo u sporovima koje rešava država i državni zakon nego čak u odnosima između ljudi u sporu između mene i tebe gdje nećemo nikad se obratiti vlastima i njihovom sudu mora da nam taj spor riješi Allahov zakon ne smije da nam ga riješi neko drugi po svojoj strasti ili da mi po svojoj strasti ili da uzmemo običaj ovog ili onog naroda ili običaj, običaj svoga naroda ili rimski zakon ili nečije običaje i tako dalje mora znači da se spor riješi kako je propisao Allah tabaraka wa ta'ala. ولا يجوز يا إخوة الطاعة Nema pokornosti nikome u grijehu kad će se učiniti grijeh prema Allahu Đalešanu i pokor, nepokornost njemu nema pokornosti nikome vi ćete čuti kako ljudi navode ajet u suri An-Nisa o vjernici pokoravajte se Allahu i njegovom poslaniku i, prest, i vašim vođama pa čine ovdje pokornost vođi u svemu što god naredi i to opravdava je ovim ajetom a poslanik alaihi salatu wasalam kaže pokornost je samo u dobru samo ako vam ređi u dobro a dobro je ono što propisuje islam a u drugom hadisu kaže nema pokornosti stvorenju u nepokornosti prema stvoritelju znači ako se narodi nešto što Allah Đelešanuhu zabranjuje bio to muž ženi neće mu se odazvati bio to roditelj djetetu iako treba pokornosti i mu, ženi mužu i djeteta roditelj ali ovdje nema mjesta to je mjesto koje pripada Allahu Đelešanuhu Pa ako je nešto zabranio, Allah je želešanu, a reditelj naređuje, ne smije se poslušati. Ako to naređuje emir, ili imam, ili predsjednik države, ili komandant armije, ili određeni sud, ili ne znam, policija ili ne znam šta, nema pokornosti. Ako se, pokor, ako, ako se pokori, izjednačeni su sa Allahom tabaraka wa ta'ala odnosno pokorila im se mimo Allaha postala se pokorno njima a ne pokorno Allahu Đalešanu Vatko Fidelik desio se slučaj sa ashabima kada je poslanik alaihi salatu wasalam Abdullaha ibn Huzafu učinio je mirom jedne grupe i poslao ih na zadatak pa su ga oni naljutili naljučili ga emira pa je rekao zapalite vatru naložite vatru a onda im naredio da uđu u nju uđite sad u vatru pa je jedan njih rekao sačekajte sačekajte upitat ćemo poslanika ali i sallatu on im je rekao a nije li vam poslanik naredio da me slušate da me se pokoravate kažu jeste ali što se tiče ovoga upitaćemo poslanika. Nisu znači odbili emr, nego su emr poslali većem emiru, višem emiru, poslaniku sallallahu sallam, jer on postoji. Pa su to ispričali poslaniku alaihi sallatu wasalam i rekao im je svima i, i, u stvari rekao je ovaj koji je iznio primjedbu mi nismo ušli u islam izbog će drugog nego da se sačuvamo vatre a zašto sada da ulazimo u vatru smo ušli u islam i slijedili poslanika nismo ćemo da sačuvamo vatru ti nam ne da idemo u vatru pitat ćemo o tome poslanika sa sallam pa je poslanik ali to sam rekao da ste u nju izašli ne, ne, da ste u nju ušli ne biste nikada izašli pokornost je u dobru pokornost je u dobročinstvu Uma, to je pravilo u životu i odnosima muslimana. Nađe jedan modal ledine nije dozvoljeno nikom nikom da se obrati za sud nekom pored Allaha Đalešanu ili da uzme sud zakona mimo Allahova zakona na naukoliko sitnoj stvari u čitavom svom životu Allah Đalešanu kaže u suri Nisa mi smo te poslali ljudima sa istinom da im sudiš kako te je Allah pokazao da im sudiš kako ti je Allah pokazao ne kako se tebi hoće da im od sebe sudiš kako ti Allah Želešanu pokaže kako ti Allah Želešanu naloži 105. ajet sura Nisa كذلك هذه القصة رواه البخاري بلجي بخاري da su židovi kada je jedan od njih učinio zinaluk a kazna u Tevratu za učinjenje zinaluk oženjenoj oženjenom i udatoj je kamenovanje kao u Kur'anu pa su htjeli da to umanje na bičovanje da, da snize tu kaznu na kaznu neudatoj i neoženjenom pa su se složili iako ne priznaju Allahova poslanika alaihi salatu wasalam ali ovdje je njihova korist hajde vam poslaniku koji je ovdje u Medini pa da nek nam on potvrdi tražimo to od njega pa ako on potvrdi reći ćemo potvrdio nam Allahov poslanik i došli su na poslanik alaihi salatu wasalam je tražio Tevrat da mu pokažu u Tevratu šta je naređeno da im se sudi Tevratu. A znamo je poslanik Ali Sv. Selam da je u Tevratu isti propis kao u Kur'anu. Bio je sa njim jedan od učenjaka židova koji je primio islam. A ovaj od židova koji je donio Tevrat, koji je tražio propis, pokrio je ajet u kome je naređeno kamenovanje. Pa je učinio i šaret ovaj učenjak musliman poslanik sa selam da se tu nalazi da ga ova izbjegava pa bi naredio poslanik sa selam da digne ruku i pred ostalim židovima i ovaj uhvaćen u laži pa je kamenovan ta iako je bio od velikana Korejša ovako velikana Kureze I poslanik Ali Isra Salam im je oživio Allahov propis u Tevratu nakon što su ga bili odavno umrtvili kada im učini zinalog ugledan, bit ću ga. A kad bi učini ga slabašan, onda bi ga kamenuli. Ađer Lešanu mu objavio po ovom slučaju Thank you. <coughs> ajeta iz sure Maida nije od 41. do 50. ajeta sura Maide 41. do 50. poslušajte o poslaniće neka te ne zabrinjava i ne žalosti to što brzo nevjerovanje ispoljavaju oni koji u ustima svojim govore vjerujemo a srcem ne vjeruju i jevreji koji iz mišljotine mnogo, mnogo slušaju i tuđe riječi rado prihvataju a tebi ne dolaze koji smisao riječima smjesta njihova izvrću i govore ako vam se ovako presudi da onda pristanite na to a ako vam se ne da i ne presudi onda nemojte pristati ako nam potvrdi znači bićevanje, primit ćemo poslanik si, tako je, uvažava se. Znači, oni hoće postrasti svoju, sa traže da im neko sa Allahove strane to potvrdi. A nisu spremni da budu mu'mini i da primate od Allaha Đalešanu ono što je on propisao. A ako vam naredi kamenovanje, ne prihvatajte. Nisi poslanik, nećemo te. Dalje će smišljati. A onoga koga Allah želi u njegovoj zabili da ostavi timu Allahovu naklonost ne možeš nikako osigurati to su oni čija srca Allah ne želi očistiti njih na ovom svijetu čeka poniženje a na onom svijetu patnja golema oni mnogo laži slušaju i rado ono što je zabranjeno jedu pa ako ti dođu tim ili presudi ili se okreni od njih ako se okreneš od njih oni ti ne mogu nimalo navoditi ako im budeš sudio sudi im pravo jer Allah voli pravedne A otkud da oni traži od tebe da im sudiš kad imaju te vrat u kome su Allahovi propisi, oni ni poslije presude tvoje ne bi bili zadovoljni jer nisu nikakvi vjernici. Mi smo objavili te vrat u kome je uputstvo i svjetlo. Po njemu su jevreji, jevrejima sudili vjerovjesnici koji su bili Allahu poslušni i čestiti ljudi i učeni od kojih je tražen da čuvaju Allahovu knjigu i oni su nad njom bdjeli. Zato se kad budete sudili, ne bojte ljudi već se bojite mene i ne zamjenjujte riječi moje za ono što malo vrijedi, a oni koji ne sude prema onome što je Allah objavio, oni su pravi nevjernici. Mi smo im u njemu propisali glavu za glavu i oko za oko i nos za nos i uho za uho i zub za zub, a da rane treba uzvratiti, a je ko od odmazde odustane, bit će mu to od grijeha iskupljenje, oni koji ne sude prema onome što je Allah objavio, pravi su nasilnici. Poslije smo i Isa sina Merjevina poslali koji je priznavao Tevrat prije njega objavljen, a njemu smo dali Inđil u kome je bilo uputstvo i svjetlo i da potvrdi Tevrat prije njega objavljen, u kome je također bilo uputstvo i povuka onima koji su se Allaha bojali i, sledbenici inđila, i sledbenicima Inđila smo bili naredili da sude prema onome što je Allah objavio u njemu. Pa šta mislite onda u Kur'anu? Je li Kur'an veći od Inđila? šta je naređeno mu'minima koji vjeruju u Kur'an prema čemu da sude prema Kur'anu i sljedbenicima Inđira smo bili naredili da sude prema onome što je Allah objavio u njemu oni koji nisu sudili prema onome što je Allah objavio pravi su griješnici a tebi objavljujemo knjigu samu istinu da potvrdi knjige prije objavljene i da njima bdi i ti im sudi prema onome što Allah objavljuje i ne povodi se za prohtjevima njihovim i ne odstupaj od istine koja ti dolazi svima vama smo zakon i pravac propisali a da je Allah htio on bi vas trebenicima jedne vjere učinio ali on hoće da vas iskuša u onome što vam propisuje zato se natječite da što više dobra učinite Allahu ćete se svi vratiti pa će vas on o onome u čemu se se razilazili obavijestiti i suri im prema onome što Allah objavljuje i ne povodi se za prohtivama njihovim i čuvaj ih se da te ne odvrate od onoga što ti Allah objavljuje a ako ne pristanu ti onda znaj da Allah želi da izbog nekih grijehova njihovi kazni a mnogi su ljudi zaista nevjernici zar oni da traže da im se kao u pagansko doba sudi kao kad nema objave zar pored objave da sude da se objava da traže da se objava diskvalifikuje i da se sudi po nečemu da se priziraju židovi ti mudraci nisu mogli hukma izmisliti a da mogu današnji pogodljivci zar oni da traže da im se kao u palansko doba sudi a ko je od Allaha bolji sudija narodu koji čvrsto vjeruje ovi svi ajeti su objavljeni zbog jednog postupka židova ovo je zbog jednog propisa kamenovanja gdje su se obratili nikom drugom do poslaniku i gdje nisu tražili ništa drugo do ublaženje međutim Allah Đelešanu ih proglašava onima koji žure u kufr i koji kažu da vjeruju ustima a srcima zaista ne vjeruju kakav je onda slučaj sa umetom koji je mjesto Allahove knjige koju je samo na džernazama i mauludima uzelo da, da funkcionira ili na, na nekim prigodama koje se puste preko radija ili na nekakvim zabavnim programima vjerskim ili, ili druženjima kad treba da se zabave da, da upra, jednu noć ispune nečim se tako lipo druže pa počnu s Koranom Lazim ta'rafa wa hada kula znati da danas ne postoji zemlja niti narod oko, e, gdje vlada šerijat i gdje im se sudi po Allaha u želešanu u zakonu i kad je to u, u stvarnosti kad je takvo stanje onda nema većeg cilja za džihad od dovoženja šerijata da vlada znači prvi cilj prvi cilj muđahida današnjeg doba jeste dovesti šerijat, srušiti ostale zakone. Vada su ti muđahidi diljem svijeta, stotinama hiljada po zatvorima, muče ih neviđenim mukama, mukama i metodama koje smišlja savremeni svijet. Da bi se to stanje održalo, potrudili se ti vladari murtadi otpadnici od vjere koje su kjafiri odgojili i postavili na vlast da se mase odvoje od vjere da se napravi vjera koja je samo vjera u mesčidu kao kod kršćana nedeljom misa i ispovjeda onda radi šta god hoćeš tako isto kod nas obredi u mesčidima međutim ne može više čovjek kada izgubi iman ne može više obavljati namaza pa onda dođe poneki obred pa onda plaćaju da se Kur'an uči mrtvima i misle inša Allah kakav god je čafir bio na zemlji da će da odkupit kao onaj što plati svešteniku da, da, da mu oprosti grijehe da mu je oprostio tako je i misle što god rade na dunjalu kad umre njenak čer ili, ma, ili, ili sin će platiti da im stalno uče i to da, da ne uče obično da uče hafiz i to ne jedan nego deset da klanjaju džernazu deset ahmedija i odkupiti inša Allah od dva tri tako su učinili i doveli na scenu ono što je zagovarao davno židovski svijet odvajajući u Evropi Evropu od vjere pa su zagovarali da pripane caru carovo, a Bogu Božije, misleći pod time da je Bogu ibadet, obradi, a sud u Dunjaluku ljudima, vladarima. Pa tako je din u mesčidu, a izvan mesčida to uređuje vladar, odnosno zakon koji izmisli vlast. Wow. Je u pitanju kufru Allaha i predvođenje naroda u kufru, sjetimo se faraona za kojeg kaže Allah Želešanuhu, predvodit će narod svoj na sudnjem danu u vatru, a užasno je ono gdje će ih uvesti. Sjetimo se odma Kemala Ataturka, vođe svih današnjih ateista i sekularista, prvi koji je srušio šerijat, i odvojio vjeru od države oduzimajući Allahu Đalešanu u pravo da sudi svojim robovima i uzdižujući ljude na mjesto da sude istina kao što su oni da sude istim kao što su oni naš primjer je Mustafa Muhammed sallallahu alaihi wa sallam njega slijedimo i uzimamo zakon koji nam je on dostavio a oni koji slijede Mustafa Ataturka kao što su mnogi državnici arapsko-islamski izjavili da im je uzor Kemal Ataturk molimo Allaha da ih snađe što je snašlo njega i da ih proživi svi u zajedno i baci u džahnem. To ćemo sutra ako Bog da. Zakon Allah, hajde sve. Okay. Kale, el-Fasl. Bismillah, alhamdulillah, sada sam na Rasulullah, vabad. O ovome ćemo govoriti malo šire, jer ovo je danas najbitnija tema na čitavom dunjaruku. Tema ovoj vrsti širka, ovoj vrsti odmetništva je danas najbitnija. Ubaci ga, nek se... Hajr, hajr, ne mora više, ne mora više ni blizu. يعني يا إخوة الأحبة علم Kafirski zapad je se uvjerio da ne može protiv muslimana ukoliko su muslimani sa vjerom pa su se trudili pošto su izgubili nadu da se oružjem rupiru islamu, pokušali su da muslimane razoružaju da im oduzmu to oružje. To jeste da im razbiju vjeru. Kako to da učinu? To su činili odgajajući ljude kod sebe, pa čak i u lemu, koja će dio po dio odvajati vjeru od života izbacivati najbitnije stvari iz vjere. Zato danas kada vidimo tu vjeru zapadnu, u njoj nema ništa što je bitno u vjeri. Nema akide, nema tevhida, nema al-vala wal-bara, nema džihada, nema šerijata, a šta ima? Ima filozofije, nije od islama, ima novotarija, nisu od islama, ima ljubav prema kafirima, nije od islama i tako dalje. Znači ima vjere, ali ne ima vjere. Islam je tako po njima postao luštura, postao je samo halinka koju, koja ne ima unutra živosti, niko je ne nosi. To jeste postao je školjka, ali ne ima u njoj dželhara, bisera, ne ima u njoj suštine. Od islama nešto lijepog ponašanja i nešto zikrova međutim da islam sudi i vrhuni da muslimani obrazuju jednu državu ili državu kako je Allah Želešanu zapovedio i unutar nije sa Allahu Želešanu pokoravaju provode šerijat to je postalo nemoguće i to je postalo predmet napada od svih nevjernika i svih ovih koje su oni odgovorili govoreći o suđenju hukmu hakimiji još uvijek smo u tevhidu uluhiji jer suđenje po Allahu u Želešanom zakonu je od tevhida kako su ti vladari kako ti vladari postupili prema toj vlasti oni kao vladari i moćnici postavljaju ljudima cjelovit sistem življenja ali da bi ostali na toj vlasti snašli su se i izmislili da taj narod sudi pa to nazivaju demokratijom kao da hoće reći kako ćeš me ti skinuti kad si me ti izabrao i kako ti nećeš ovaj zakon prihvatiti kada si ga ti izabrao tako su izmislili izbore a poslije toga su izmislili neke narodne poslanike koji se skupe u parlamentu i onda dogovaraju kako će po određenim stvarima suditi. Eto, ako se razbio auto, šta ćemo? E, to ćemo. Ako se otvori gafana, šta ćemo? E, to ćemo. Ako čovjek bude pustio dugačku bradu, šta ćemo? E, to ćemo. Ako čovjek htjedne je žen drugi žen, šta ćemo? E, to ćemo. Ako i ako, i donose ljudima zakon u svemu malom i velikom izvor vlasti, izvor šerijata, zakona u islamu je kitab, Kur'an, sunnet, iđma i kijas. A kod ovih je nazovi narod, a mi često vidimo da je narod od toga dalek. Nema kod njih kitaba, niti ima sunneta, niti iđma, niti kijasa. Često je to proizvod pritisaka kjafira i njihovih želja češće nego čak nego čak volja sobstvenog naroda mada i narod ne smije suditi sam sebi nego mu sudi Allah gospodar svjetova mi ćemo ispominjati poslanike narodne u parlamentu zastupnike ispred naroda gdje se u svakom mjestu glasa za, za kao svog predstavnika na kraju kada se izaberu onda postoji njihov rukovodilac koji operiše radom parlamenta i što god dođe na temu da raspravljaju o njemu ili dogovaraju ili se na većinu bez obzira kakvi na kraju zakoni bili i gdje je onda mjesto Allahove vjeri kad znamo da kogod presudio kad bi svi, svi svjetovi presudili nema nam izbora da postupimo suprotno naredbi gospodara svjetova stvar voću zašto vjernik ne može ući u demokratiju niti može ući u izbore niti može ući u, u parlament zato što već smo spomenuli za sve svjetove ne možemo promijeniti propis gospodara svjetova kad bi svi svjetovi na jednu stranu donijeli jednu, jednu vlasnu odluku a propis gospodara svjetova je nešto drugo šta moramo da slijedimo ha? propis gospodara svjetova ne ima nam dokaza niti opravdanja da postupimo drugačije šta znači onda kad uđemo u, u, u, u demokratski sistem odlučivanja i ulaganja to znači da smo se dogovorili da nam sudi neko drugi šta to znači da smo uzeli pred Allaha Želešanu drugog gospodara znači što god oni dogovorili kako se god složili koliko god to ljudi podržalo ili bilo protiv to ne mijenja kod nas odnos prema Allahu Želešanu Inil hukmu illa lillah vlast je samo Allahu nikom drugom ostalima se samo pokorit ili u kufr ili se pokorit ili biti kjafir prema Allahu žele šar osjećamo da se vi pospani zato se probudite ovo je najbitnije u vašem životu ako ga ne shvatite ako ga ne shvatite vi ćete samo bradu nositi to će biti jedini vaš islam tu svoju orientaciju podržavaju i nečim što su opet oni izmislili, a to je sloboda mišljenja. Sloboda mišljenja. Nama Allah žele tamo gdje je Allah žele šalim kazao svoje mišljenje mu se moramo pokoriti i moramo se za to mišljenje boriti i ne smijemo ničije druge predpostaviti njemu. Kad bi bilo opravdano da svak ko ima mišljenje podržava ga i to ide sa vjerom, uskladuje sa vjerom, onda bismo mogli da učinimo Hrvata predsjednikom, Srbina predsjednikom, ohalalimo alkohol, sviđa mi se, moje mišljenje, moje mišljenje da ljudi piju, moje mišljenje da ljudi ne vjeruju, moje mišljenje da ljudi ne klanjuju. Ne ima tvoje mišljenje tamo gdje je gospodar svjetova kazao. Kad čovjek krene u te poslove, da postane nešto od tih njihovih e, buđa onda dolazi zakletva da će se poštovati taj zakon u ovim tagutskim arabskim zemljama sa kune Bogom Allahom tabara kao ta'ala kunem sa Allahom da ću poštovati zakon sve što iz njega proizrazi a kod nas se ili kune ili se kune čašću ne znam čime se kune da će se poštovati zakon. Mi koji smo naučili da nam Allah Želešanuhu naređuje da njegove zakone uzdižemo i njega da uzdižemo subhanahu wa ta'ala, a da smo kjaferi u tagu to ono što on izmisli, ako bismo to uradili, onda bismo odstupili od Allahove Želešanuhu vjeri. Ahlan, يضحك kada muslimani počnu da čine davu i postanu za nevjernike opasni, onda im nevjernici nude da uđu sa njima. Pa da ravnopravno se bore svi za svoja prava. Tada se šetan smije i obmanjuje vjernike da uđu u ta mjesta. Dok uđu u ta mjesta po vjeri su učinili veliku pogrešku i odstupili su od puta kog Allah Želešanuhu pomaže i odmah su izgubili šansu da pobjede odmah jer ova vjera otkad je Allah Želešanuhu poslao pa do sudnjega dana neće pobjediti riješima niti će pobjediti sjedenjem može pobjediti i pobjeđivala je samo sabljom samo sabljom koja u ime njega sjeva subhanahu wa ta'ala jer nemojte misliti da su ta taguti toliko naivni i glupi da su glupi ne bi vladali i uvijek će se igrati tom većinom i uvijek će dobro gledati ko može doći i na kraju kada bismo došli do, do pobjede po tim njihovim sistemima tada bi učinili vojni udar svegli kao što je slučaj skoro u svakoj zemlji gdje je to pokušano Babe, ver, što se radi u tim parlamentima? Kako se odluke donose? Braća donose se odluke koje hoće da budu na mjestu Allahovi Đalešanovu granica. Naređuju određene stvari. Iako se ne urade, slijedi žestoka kazna. I zabranjuju određene stvari, postavljaju granice, zabrane, iako se učinu, ako se urade, isto tako postoji kod nje žestoka kazna. Šta je žestoka kazna? Ona može biti ubijstvo, može biti mučenje, može biti zatvor, može biti novčana kazna, može biti progon, može biti kontrola u životu da, da čovjeku život dodije. Znači kao što Allah je lešanu halalje i haramlije naređuje i zabranjuje, tako oni naređuju i zabranjuju. Šta je ovo? Ovo je subhanallah rivalstvo, rivalstvo Allahu tabaraka wa ta'ala. Govore o drogi, onda govore kako je ona opasna, kako od nje treba biti oprezan i suzbijati je i izliču kazne onaj koji je bude trgovao, prodavao ili će biti mu presuđeno smrtnom kaznom ili će biti zatvoren toliko ili toliko kada dođu do alkohola onda kažu ne ovo je potrebno za dobrobit jedne zemlje da proizvodi to izvozi ali pošto je štetno ko bude vozio pod dozom alkohola ne znamo oduzet ćemo se vozačka toliko ili će spavati u zatvoru toliko ili će novčano biti globjen toliko i po ovome po ovome ocjenujete sve druge propise na primjer mi znamo šta je Allah Želešanovu propisao za zina kod njih je zina sloboda sloboda vraćnih parova samo nemoj u, u muževoj kući je li izvan je li izvan nema šta slobodna ako je u muževoj kući to više nije opre, o, nego nije više čovjeka u vrijedu nego vrijedu njegovu kuću to je njegova intima to je njegovo tu ne smije da ga vara a što se tiče ostalog tu je slobodna i ne smije muž da pisne čak ako muž od žene zatraži da sa njej spava a ona kao nije kao nije zato a da nije zato mi znamo da je ne može niko prisilit ali onda ode sudi i kaže silovao me, primorao me pa presudi u njenu korist da je zaista žena silovana zašto? zato što je muž tražio sa njom odnosno ona nije bila zato kao ja sam mu dovolila da ne bi bilo trzavica, da ne bi oslabila ga za, a nisam bila za to. I plati globu, to ti u Americi savremenoj Allah je uništio iz temelja. Da žena zbog toga dobije parnicu i muž, plati globu što je silovo žena. Ona se odazvala. Ona se odazvala, ali smatra da je prisiljena silovana. Kad se ti zakoni donesu, onda se to pravo suđu sudstvu koje mora da sudi svakom insanu po tome i vi vidite te proklete sudije kako su oni ozbiljni kako oni drže da, da pravdu sprovode kako bez njih pravda ne bi postojala niti bi ljudi dobili svoje hakove a lažu Allahove neprijatelji sve što je pravosuđe je odredilo mora se sprovesti snagom izvršnih tijela to jeste policije ako ne može policija onda se pozove i rezervna <laughs> a onda se mobiliše i veći broj jel, naroda kad pa čak se upotrebi i vojska ako treba nekoga ko je prekršio te njihove kafirske zakone ako treba da se ukroti ako neko samo pogreši prema tom zakonu, onda on dobije jednu blagu kaznu. Međutim, ako neko odbija taj zakon, ne voli ga, pa se sazna da ga ne voli, da ga mrzi, onda je kazna veća. Jer onda je nema li alav al bara'a, nema prijateljstva i simpatije prema tom zakonu. Pa se onda kažnjava kao istinski neprijatelj kao u šerijatu u šerijatu onaj ko recimo se napije ali smatra da je to haram samo dobio udaras i halas mu'min kao i mi međutim onaj ko mrzi islam odmetne se i put ona nema ali vala val bara'a i zato znamo da oni koji se odriču tog zakona i mrze ga protiv njih su kod njeha odobrena sva sesa. pa znamo kako se kažnjavaju i kakva dok zapad štiti mačku i mora da plati onaj koji je ajvanu zelom učinio niko ne ulazi u zatvore u kojima su zatvorene omladina islama koja se bori za la ilaha illallah koja se bori za šerijat zbog čega? zbog toga što su ovi daleki od od el vala'a vel bara'a prijateljstva prema ovim zakonima i ljubavi znači braćo ako sve ovo ako sve ovo nije kufr I ako sve ovo nije suprotno islamu, šta je zapravo suprotno islamu? Šta se to stavilo na drugu stranu protiv islama ako nisu ovi zakon? da li nešto da je stalo suprotno islamu i svim silama se protiv njega bori i osuđuje ga i odreklo ga se skroz, ne treba mu? Ima li onda nešto da se može nazvati kufrom? Ima li nešto da se može nazvati oprečno islamu? Ovo je vraćao na prvo mjesto i to je taj širk 20. vijeka i to je taj kufr koji je učinio sada ne samo kipa kao ranije je Allah ga pripisao nego svaki papir na kom je taj zakon svakog policajca na čijem ramenu je znak svakog sudiju koji je obukao onu maramicu za ručavanje i tako dalje kad to znamo onda ne ima pravo čovjek koji vjeruje u Allaha i sudnji dan da se nalazi u njihovim partijama i njihovim parlamentima niti u njihovom pravosuđu niti u njihovim izbršnim organima znači ne smije da bude njihov policajac nego mora biti od onih koji uzdižu Allahovu riječ, njegovu knjigu i sunnet njegovog poslanika sallallahu alaihi wasallam i odriču se ovih zakona to jeste da budu u spašenoj pobjedničkoj grupi koja će biti na Allahovoj vjeri pa ili će na tom putu poginuti kao šehid ili će na tom putu dočekati Allahovu želešanovu pomoć možda su izbori blizu i čovjek se pita šta ćemo mi mi smo vam dali odgovor mi smo vam dali odgovor Allah tabaraka wa ta'ala ne dozvoljava vjernicima da sjede u skupini koja priča onako pa se dodirne Allahovi ajeta sa šalom a kamo li da sjede tamo gdje kažu hoćemo suri po islamu kažu nećemo i dignu ruku, nećemo kako ja šala ima veća izigravanja Allaha i propisa pa ćemo, po čemu ćemo kako ćemo propis udariti za ovo i za ovo Allahov propis jasan e vala ćemo tako ima li većeg ismijavanja Allahov i ajeta i je li džajiz minuturi doći tu biti i to podržavati jer kada mi glasamo onda će oni tek osjetiti kako je to moćno. Međutim, kad oni izmisle hiljadu partija, a mi ne glasamo ni za jednu, srušili smo i sad taj sistem. Mi nećemo, a šta vi hoćete? Hoćemo Allahovu knjigu i sunet poslanik? Ma, ma nećemo, pa što? Zato što to vodi u žahrnem. Ali ako se mi budemo igrali sa ovom ili sa onom ili sa onom, a vidjeli ste maša Allah i mi smo vidjeli, kako te partije izdaju. Kako te partije izdaju. Ovdje braću nema izbora ovo je hukm Allahov Đalešanu kao što oni ne daju izbora i ne daju da bude islam nego mora kufr Allah Đalešanu je preći i njegovo pravo je veće da ne da izbora vjernicima da idu u širk subhanallah šta im je žešće zabranio a šta im je oštrije naredio od tevhida zato nam Allah tabaraka wa ta'ala ovdje ne ostavlja izbor nego ako ćeš biti mu'min ako ćeš prihvatiti to tevhid to je završena stvar zapišite sura Ahzab 36. ajet kada Allah i poslanik njegov nešto odrede a odredili su da sudimo samo po knjizi njegovoj onda ni vjernik ni vjernica ne imaju pravo da po svom nahođenju postupe ako Allaha i njegova poslanika ne posluša ta je sigurno skrenuo s pravog puta u ovom slučaju taj je sigurno krenuo putem Davuta mi smo tamo napisali pod 5 širk 20. vijeka 5 zapisali smo to sve jel da je to ostavljanje Allahova zakona i suđenje po zakonima koje su ljudi iz svojih mozgova izmislili ostavili Kur'an i sunnet zapišite ovdje ćemo ljude ovdje ćemo ljude razvrstati na tri grupe jeste pod A skupina onih koji propisuju ove zakone skupina onih koji propisuju u zagradi donose ove zakone a to su parlamenti i ustavotvorna tijela B one skupine koje sude ljudima po ovom zakonu ili po ovim zakonima to je pravo suđe krivo suđe, sudstvo i C one skupine ljudi koji, koje štite silom i pomažu i mecima i životima ove zakone i provode njihove odredbe to je vojska i policija policija malo u užem smislu mada i vojska ništa drugo ne radi nego štiti taj zakon taj sistem cijelo. Napišemo novi pod, pod naslov dužnosti muslimana prema ovim zakonima. Pod jedan, da ih se odrekne, da bude bara od njih. Da ih se odrekne i mrzi ih. Kad ne bude mržnje u njemu prema njima, nema ni vjere u njemu to zapamte to pravilo kad ne bude mržnje prema njima nema vjere u čovjeku da ih se odrekne i mrzi i ne obraća za presudu i da im se ne obraća za presudu u Zagradi da bude kjafir u njih da bude kafir u njih mu'minu Allaha kafir u da bude njihove zakone u zagradi da bude kafir u njih dva da ne bude ni u jednoj od prethodne, prethodne tri skupine koje smo spomenuli znači da ne donosi te zakone da ih po njima ne sudi i da ih ne sprovodi šta je mislite braćo o jednom policajcu koji kada ovaj zakon kaže pucaj mu u čelo pukne pu, ubije ga šta mislite pošalje ga taj zakon da od rođene majke uzme sina i izmrcvari ga i na kraju ga jel, iskasati šta mislite o njemu nevin jel nevin ha hmm. i tri da se bori protiv ovih zakona kalemove poslušajte mi živimo u sredinama muslimanskim gdje su nekakvi muslimani ali nikome ne sudi Allahov zakon nikome ne sudi Allahov zakon da ti se slobodno šećeš a ščepate zakon kao što ćeš ovdje se slobodno šećeš a istom te sretne njihov zakon istom imaš li ličnu jer si platio osiguranje autu znači stiži u tebi zakon nemaš od, od njega pobić evo jasno bi trebalo da tako bude Allahov zakon da kako god se ti pravi dođe i staviti do znanja da se ne smije zanemariti Allahu Đelešanu za to je osnov kada bi gledali ko klanja kao što gledaju ko ima uh, papire za auto maša Allah ne bi se desio prema Allahu Đelešanu u propust kažemo pripremimo pripremimo uh, ovaj teren i govorimo gdje smo tu smo znači u nekakvom naroku koji se zove muslimanski međutim ne sudi Allahu zakon. A rekli smo da moramo u taj zakon biti kafiri, odricati ga se i ne suditi. Što znači, što se god desi između tebe i tvoje familije, tebe i tvoga brata, ne obraćaj se ovim zakonima i ne diži njima cijenu i ne postavljaj ih za, za ono koji će presuditi i suditi tebi, nego se obrati alimu muslimanu u čiju si vjeru siguran i u čiji si ilm siguran koji neće postupiti po strasti nego će ti kazati Allahov propis po tome a ti si mu'min izvršit ćeš ga tako i tvoj brat mu'min tako i tvoja familija ali ako bi čovjek bio iskušan s time da mora se obratiti tim zakonima ili dotači njihovih propisa kao što je situacija recimo da hoće izbaciti iz stana što ne imaš uredne papire kod njih opečećene onda ćeš srediti te papire kod njih, kod njih ili ako neko te optuži na njihovom sudu i taj sud sada silom te grabi da se braniš pred njime da pokušaš naći advokata i ostalo znači da se braniš, ne ideš ti da tražiš svoje pravo ili ti nekoga tužiš tom ta ulicu, nego tebe zove tad si primoran i moraš da mrziš sve to ali se brani ako Bog da srediti te papire kao ostalom dati dađbine za auto iako su nam jako mrske i znamo da Allah Želešanu o tome nije nikakve, nikakva dokaza objavio da se uzima to na batul ako možeš živjeti i živjeti normalno ej vala ako ne možeš onda to mrzi i nadamo se da će čovjek tada, da će biti grijeh od njega dignuti Allahu odgovor mi navosimo kad o ovom govorimo i jedan od događaja koji je sam po sebi rivajet mu je sened mu je slab ima u njemu dafa ali ga drugi slučaj pojačavaju tako da ga dižu na stepen da se prihvati govori se da je jedan od ljudi sporio se sporio se sa drugim čovjekom oko nekog imetka pa je došao poslaniku sallallahu alaihi wa sallam i on im je presudio međutim nije ovaj bio zadovoljan sa presudom pa je rekao ne sviđa se kako si presudio idem <clears throat> pa je u Bekru pa je došao u Bekru pa je u Bekru rekao je li ti presudio poslanik rekao je jest kaže ja ne imam prava da preinačim presudu poslanika sallallahu alaihi wa sallam pa je rekao e idem Omeru ne sviđa mi se ni, ni, to, ni, ni poslanikova prezva, ni tvoje podržavanje te presude. Pa je došao Omer radi Allahu ta'ala pa je pitao, jesam bio kod Rasulullah, kod Ebu Bakra rekao je da jeste, kaže, sad čekaj, ja ću ti dati, presudit ću ti ja. Se vratio u kuću, iznio sablju i ubio čovjeka, pa su ljudi, pa su ljudi se zbunili, ubio čovjeka koji je govorio la ilaha illallah pa je Allah tabaraka wa ta'ala objavio ajet nisi li vidio one koji misle da vjeruju u Allaha i ono što se objavili tebi a žele da im se sudi kod taguta a naređeno im da budu kjafiri u njega ovo je jedan od uzroka objave ovog ajeta a navodi se isto uz drugi ajet gdje je Allah tabaraka wa ta'ala objavio i tako mi gospodara tvoga oni neće vjerovati sve dok te ne uzmu za sudiju svojim presudama i u dušama poslije toga ne osjete nimalo te gobe i neslaganja i dok se potpuno ne pokori nastavit ćemo sljedećem času ako Bog da treba nam neko da nam opiše širk 20. vijeka što šire što podrobnije može Tako dakle, ide džahilijet gradi veze zemlje, krvi, roda, odnosno porijekla i ličnosti u zagradi taguta. وهذه أكبر مصيبة هذه الأربع أشياء I ovi stvari, odnosno vezani ljudi za nešto od, od njih, je najveća nesreća današnjih muslimana. إخوة اللي نايم يستيقظ موضوع دوا إن لم تفهموه فما فهمتم شيء في العقيدة salli sum se naučite dobro probudite se dobro dobro ovaj, pazite ove stvari ne svatite li ovo vaša vjera će ostati mrtva i neaktivna tri godine se u Bosni gini i ratuje zašto da bi postojala riječ Bosna i da bi imala ta Bosna riječ u svijetu zbog toga ginuti i zbog toga ratovati nije ispravno mora se živjeti, raditi i ratovati da se uzdigne Allahova vjera ovo drugo ne vrijedi ne vrijedi ni zbog čijeg imena bio to čovjek, bila to zemlja bilo to nešto što on izmislio o sistema نظرتم أيضا عند العرب تجدونهم يجاهدون من أجل القومية العربية حاجة اسمها القومية العربية بغض النظر هذا العربي يهودي أو مسلم أو نصراني فهو لا يقاتل إلا من أجل Kada biste otišli u arapski svijet, isto biste vidjeli da se tamo nose zastave nekakve nacije, mada ne postoji ta nacija. Ta narodnost, ta nacija ne postoji, jer je jedna, jedna nacija. Odakle iračka nacija, odakle sirijska, li, libanonska to je sve jedna nacija ako gledamo i kao naciju arapska odakle to i vojske postoje i ratuje se i gine se zbog čega zbog te nekakve narodnosti irački narod ne znam, alžirski narod bez obzira da li taj bio židov pripadnik to naroda ili musliman ili kršćanin ili vatropoklonik ili kjafir ili komunist odakle se da to odakle veza ta zemljana koja je mrtva i hladna kao što je mrtva i hladna zemlja zato ne može da pokreni nikoga ako pogledamo u siri slučaja poslanika sallallahu alaihi wasallam vidjet ćemo da je napustio svoj rod napustio svoju zemlju gdje mu je glava pala prvi put je rođen i napustio svoj rod iako je odabrani rod i otišao u Medinu i poveo borbu upravo protiv koga protiv svojeg roda zbog čega zbog vjere sa Bilalom koji nije njegov rod gledajući po, po, po ovim džahilijetskim vezama i sa Salmanom i sa ensarijama vodi rad protiv koga protiv Kurejša radi vjere znači vjera je ovdje vezak s kojom je došao Resul sallallahu alaihi wa sallam posle bitke na Bedru kada su muslimani zadobili plijen i zarobljenike poslanik alaihi sallatu wa sallam je tražio od ashaba mišljenje šta će sa zarobljenicima pa mu je Abu Bakr podložio da ih otkupe zamjenu za novac a Omer radijallahu ta'ala an je predlagao da svako uzme svog najbližeg onaj dajđe onaj brata onaj ono koje je imao najbližeg i da svako ubije svoga da se stavi do znanja mušricima da ne ima između muslimana i mušika ništa sve dok je mušik Pani Galih sallam odabrao prijedlog i mišljenje Ebu Bekra, Kur'an je potvrdio mišljenje Omera. Il hulasa, anna l'insan... Veza između čovjeka i drugog čovjeka je samo vjera. Zato ako nam je neko u rodu, a ne ima vjere, ne smijemo da ga volimo i da njemu naginjemo primjeri su nam u poslanicima i njihovim rodovima a primjeri su nam i u muslimanima i onome što Kur'an od nas traži a onaj ko je u ovoj vjeri brat nam je po Allahu Želešanu odnosno brat nam je po akidi i po vjeri bez obzira što nam nije ništa ni bliže ni dalje u rodu zapišemo vašem novi naslov mali širk ne treba razumjeti po tome što ga zovemo mali širk da je grijeh zbog njegova činjenja mal nego je on od najvećih grijeha u islamu